Անցած գիշեր Արցախա-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում հակառակորդն արձակել է 51 արկ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պատասխանել է, որ իրավունք ունի իր ողջ արսենալն օգտագործելու։ Արցախի նախագահը կարևորում է Ռուսաստանի դերը տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման հարցում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն ու արտգործնախարարը շնորհավորել են դիվանագետներին։ Մայստրո Գևորգ Մուրադյանին շնորվել է Արցախի Հանրապետության ժողովրդական արտիստի կոչում։ Իրանը հրաժարվել է իր մարզիկներին ուղարկել Թուրքիա։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 1-ին ժամը 11:25 րոպեից սկսած հակառակորդը շարունակել է Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետերից, հաստոցավոր հակատանկային ու ենթափողային նռնականետերից խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով 10 արկ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, հակարակորթի կողմից ձեռնարկված արկակոծության արդյունքում մարտի 1-ին ժամը 16:50 րոպեի սահմաններում շփման գծի հարավ-արևելյան Մարտունի հատվածում բեկորային մահացու վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող 1980 թվականին ծնված Նվեր Յուրիկի Բաբաջանյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուսյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Նույն աղբյուրի համաձայն մարտի 1-ին եւ լույս 2-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում հակառակորդը ականանետերից, նռնականետերից ու տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 100 անգամ հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով շուրջ 1200 կրակոց։ Շփման գծի հարավ-արևելյան, արևելյան եւ հյուսիս-արևելյան ուղություներում ադրբեջանական զինուժը տեր 107 տիպի հրթիռահրետանային կայանքներից 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետերից ձերքի հակատանկային, հակատանկային հաստոցավոր, հաստոցավոր ավտոմատ ու ենթափողային առնականետերից ընդհանուր առմամբ արձակել է 51 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած տեղեկատվություններն առայն, թե իբր Մարտունու ուղությամբ հայկական շտաբ է ոչնչացվել, իսկ Մարտակերտի հատվածում կանխվել է Արցախյան կողմի դիվերսիոն ներթափանցման փորձը, հորինվածներ են եւ իրականությանը չեն համապատասխանում։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ Արցախյան կողմը երբեք նախարարզակի դերում հանդես չի գալիս եւ պատրաստ է հակառակորդի ցանկացած սադրանքի հասցնել ջախջախիչ հարված։ ՀԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կապշիկը Չեզոկ գոտուց ադրբեջանցի զինծառայողների դիակների դուրսբերման վերաբերյալ հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Երկու կողմերի խնդրանքով մարդասիրական գործողության ականապատված Չեզոկ գոտուց ադրբեջանի զինծառայողների դիակների դուրսանումը տեղի ունեցավ փետրվարի 27-ին իմ անձնակազմի այս գործողության մոբիլիզացված աջակցության արդյունքում։ Մեր ներկայության նպատակն է անվտանգության երաշխիքների միջոցով ապահովել հրադադարի խիստ պահպանում եւ ապահովել, որ เป զի գործողությունն իրականացվի կողմերի միջև համաձայնության արդյունքում։ Ես ցանկանում եմ ընդգծել, որ իմ գրասենյակին հետևողականորեն աջակցություն են ցուցաբերում տեղացի հրամանատարներ, ինչպես նաեւ զինվորական իշխանությունների ներկայացուցիչներ։ Նրանց եւ Կարմիր խաչի ներկայության աջակցությամբ Գործողությունը հաջողությամբ ավարտվեց, նշված է հայտարարության մեջ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հարցազրույց է տվել Gazeta.ru-ին։ Նա հնարավոր է համարում Արցախի եւ Ադրբեջանի ժողովրդների միջև խաղաղությունը։ Ես եւ իմ ժողովուրդը ոչ միայն հիշում ենք հակամարտության սկիզբը, այլև մինչ օրս ապրում ենք մի իրադրությունում, երբ Ղարաբաղ ադրբեջանական հակամարտությունը դեռևս լուծված չէ։ Սակայն ես այդուհանդերձ վստահ եմ, որ ժողովրդների միջև խաղաղություն հնարավոր է։ Այս հարցն այլ ընտրանք չունի, ասել է Արցախի նախագահը։ Բակոսյանն ընդգծել է, որ Արցախյան կողմը հանդես չի գալիս ագրեսիվ, շովնիստական եւ ազգայնական հայտարարություններով։ Պաշտոնական Բաքուն ցավոք ամբողջությամբ հակառակն է անում։ Հենց Ադրբեջանի իշխանությունների ապակառուցողական դիրքորոշումն է հանդիսանում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հարաբերությունների համապարփակ կարգավորման ճանապարհին արկա միակ խոչընդոտը նշել է Արցախի նախագահը։ Բակոսյանը կարևորել է Ռուսաստանի դերը տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման հարցում։ Նրա խոսքով ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում համանախագահության ողջ ընթացքում Ռուսաստանն ակտիվորեն մասնակցել է բանակցային գործընթացին եւ ինչպես մյուս համանախագահները կառուցողական դիրքորոշում ունի Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Բակոսյանը շեշտել է նաեւ, որ հակամարտության կարգավորման համար անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ վերականգնել բանակցային լիարժեք ձևաչափը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասնակցությամբ։ Հանրապետության ղեկավարն անդրադարձել է նաև Հայաստանի կողմից Իսկանդերների ձեռքբերմանը։ Նման զենքերի արկայությունը կայունացնող դեր է խաղում մեր տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական հավասարակշռության պահպանման հարցում։ Դրա պատճառը պաշտոնական Բաքվի ագրեսիվ ու ապակառուցողական քաղաքականությունն է, որի շնորհիվ ուժը ցավոք սրտի դարձել է մեր տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության պահպանման ամենագործում մեխանիզմը, շեշտել է Արցախի նախագահը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արցախի նախագահ Բակոս Սահակյանը մարտի 1-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կենտրոնական ապարատի եւ դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպանն անդրադարձ է կատարվել երկու հայկական հանրապետությունների արտաքին քաղաքականությանը, Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմանը եւ տարածաշրջանային գործընթացներին։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճապազրույցում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ հանդիպումն աշխատանքային էր։ Ավանդույթի համաձայն, երբ կազմակերպում ենք դեսպանահավաքներ, այցելում ենք նաև Արցախ։ Այս անգամ մենք սկսեցինք դեսպանահավաքը հենց Արցախ այցելությամբ։ Ես մեր հանդիպման ժամանակ ասացի, միգուցե սա իսկապես մեզ հնարավորություն կտա ավելի հաջող անցկացնել մեր դեսպանահավաքը։ Ցանկություն կա գալ, գալ եւ գալ, բայց դիվանագետների համար շատ կարեւոր է նաեւ այն իմաստը, որ դա հրամայական է մեր աշխատանքի, մեր գործունեության համար։ Այս հանդիպումն էլ, ինչպես բոլոր նախորդ հանդիպումները, որ մենք դեսպանների հետ միասին եկել եւ հանդիպում ենք ունեցել Արցախի ղեկավարության հետ, շատ օգտակար է եղել։ Նախարարի խոսքով բացառված չէ, որ մինչև տարեվերջ կարող ենք ունենալ մի երկիր, որը կճանաչի Արցախի հանրապետությանը, սակայն միջազգային ճանաչման համար այդ դեռ բավարար չէ։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերյալ այն բանակցությունները, որոնք այսօր վարվում են երանախագահների հետ միասին, ուղղված են, որ เป զի հիմնախնդրի կարգավորումը լինի բացառապես խաղաղ ճանապարով եւ միտված լինի հենց Արցախի ինքնորոշմանը ճանաչման առումով։ Ժողովրդի մեջ դժգոհություն կա մեր արտաքին քաղաքականության հանդեպ, Խոսվում է, որ ամեն ինչ չի արվում հարցին ի պատասխան, Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը նշել է, որ քննադատությունը լավ բան է, եթե կառուցողական է։ Դրան պետք է ուշադրությամբ լրջորեն վերաբերվել, որ เป զի ելավելի լավ եւ առավելագույնն անել։ Այն գործընթացը բանակցային որ ընթանում է երանախագահների հետ միասին, հենց ուղղված է նրան, որ կարգավորում լինի բացառապես խաղաղ ճանապարհով եւ ուղղված լինի հենց Արցախի ինքնորոշման ոչ միայն ճանաչման իրավունքի, այլ նաեւ Արցախի ճանաչմանը։ Անդրադառնալով Արցախի նախագահի հետ հանդիպմանը, Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացիչ դեսպան Պարուր Հովանիսյանը նշել է, որ մեծ աշխատանք են տանում միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրելու եւ այլ մակարդակներով ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ գործողությունները դատապարտելու ուղղությամբ։ Մենք միշտ էլ Արցախից ստանում ենք ճշմարտացի տեղեկատվություն։ Ստրասբուրգում ունենք ներկայացուցիչ նաեւ Արցախից, ասել է Պարույր Հովանիսյանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Դիվանագետի օրվա արդիվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Նրանում մասնավորապես ասվում է. Այս տարի դիվանագետի տոնը հոբելյանական է։ Քանզի 25 տարի առաջ հենց այս օրը Հայաստանն անդամակցեց Միավորված ազգերի կազմակերպությանը, իրագործելով միջազգային հանրության լիիրավ անդամ դառնալու մեր ժողովրդի նվիրական երազանքը։ Այսօր էլ մեր երկրի արչև ծառացել են բազում մարտահրավերներ։ Դրանց դիմագրավելու ջանքերում մեծ են ակնկալիքներն ու պահանջները ձեզնից, մեր դիվանագետներից։ Ինչպես հայ զինվորը սահմանին Այնպես էլ դուք արտերկրում եւ արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմում ոչ մի րոպե չպետք է թուլացնեք ձեր զգոնությունը, մշտապես պատրաստ լինելով հակազդելու մեր պետականության եւ ազգային շահերի դեմ ուղված ոտնձգություններին, ասված է Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձում։ Դիվանագետի օրվա կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական համայնքին իր բարեմաղթանքներն է հղել նաև արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այսօր էլ մեր դիվանագիտությունը շարունակում է իր աշխատանքները Հանրապետության նախագահի նախանշած արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների իրագործման ուղղությամբ։ Կարող ենք ասել, որ Հայաստանին հաջողվել է աշխարհին ներկայանալ որպես միջազգային հարաբերություններում վստահելի ու կառուցողական գործընկեր։ Օրացույցի կարմիր գույնով ընդգծված օրերի մեջ թերևս յուրաքանչյուրիս համար առանձնատուկ տեղ է զբաղեցնում մասնագիտական տոնը։ Սա մեր ընտրած ուղու, մեր առօրյա աշխատանքի, մեր ձեռքբերումների բերկրանքի օրն է, ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը։ Երեք տեղի ունեցել Ասկերանի քաղաքային համայնքի 2016 թվականի կատարած աշխատանքի մասին հաշվետու ժողովը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Մինչ հաշվետու Լուծության հիմնական մասին անցնելը քաղաքապետ Սամվել Աղաջանյանն առաջարկեց 1 րոպե լուծությամբ հարգել հայրենիքի ազատության համար իրենց կյանքը նվիրաբերած քաջորդիների հիշատակը։ Ապա շնորհակալություն հայտնեց համայնքի բնակիչներին ապրիլյան ու հասական եւ դժվարին օրերին շրջանի ղեկավարության շուրջը բռնցվելու հայրենիքի պաշտպանության գործին համախմբված եւ ակտիվորեն մասնակցություն ցուցաբերելու համար։ Այնուհետև քաղաքապետը ներկայացրեց 2016 թվականին կատարած աշխատանքների մասին հաշվետվությունը։ Ասկերանի քաղաք քաղաքային համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի ուշադրության կենտրոնում է եղել իշխանական թևերի, կառավարության տարբեր ոլորտների, շրջվարչակազմի եւ քաղաքի հիմնած ձեռնարկությունների հետ փոխհամագործակցությունը, որի արդյունքում համայնքային խնդիրների լուծման ուղղությամբ գրացվել են դրական տեղաշարժեր։ Քաղաքապետարանն անմասն չի մնացել ողջ ազատամարտիկների հիշատակին նվիրված ուշ միջոցառումների, կազմակերպել են նաեւ տոն եւ հիշատակի օրերի նվիրված միջոցառումներ, այցելություններ առաջապահ դիրքեր, դրան խորինակ ծառայեցնելով մատաղ սերնդի հայրենասիրական դաստիարակությանը։ Հաշվետու տարի նպատակահարմեր է եղել գյուղատնտեսական առումով։ Ասկերանցիները ներգրաված են գյուղատնտեսության բոլոր ճյուղերում։ Քաղաքապետարանի ուշադրության կենտրոնում եղել եւ մնում են քաղաքի սանիտարական վիճակի բարելավման ուղղված աշխատանքները։ Օրը ծննդով Ասկերանցի բարերար քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանին Ասկերանի համայնքային խնդիրների լուծման բնակչության կողմից ներկայացված խնդիրների կատարման նկատմամբ ցուցաբերած անձնվել վերաբերմունքի համար շնորհվեց Ասկերանի պատվավոր քաղաքացու կոչում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մարտի 1-ին Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցել Արցախի կամերային նվագախմբի համերգը, նվիրված նվագախմբի հիմնադիր եւ գլխավոր դիրիժոր Գևորգ Մուրադյանի 70-ամյակին։ Երեկոյի ընթացքում շնորհավորելով արվեստագետին մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը հայտարարել է, որ Արցախում երաշտարվեստի զարգացման գործում ունեցած մեծ ավանդի համար եւ ծննդյան 70-ամյակի կապակցությամբ Գևորգ Մուրադյանին Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրի համաձայն շնորվել է Արցախի հանրապետության ժողովրդական արտիստի կոչում։ Գևորգ Մուրադյանը իր ելույթում երախտագիտություն է հայտնել իրեն շնորհած բարձր կոչումի համար, եւ նշել, որ երբեք կոչումների հետևից չի ընկել եւ սա նրա անznվեր ամբասիր աշխատանքի արդյունքն է։ Մայստրոին շնորհավորել է նաեւ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Մարզասերների համար Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն իր ըմշամարտիկներին չի ուղարկի Թուրքիայում կայանալիք միջազգային մրցումներին։ Մարտի 4-ից 5-ը, ինչպես նաև մարտի 12-ին կայանալիք մրցումներին Իրանցի մարզիկներ չուղարկելու մասին որոշումը կայացրել է Իրանի սպորտի նախարարությունը։ Թե որն է որոշման պատճառը, նախարարությունը հրաժարվել է որևէ մեկնաբանություն տրամադրել։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, թույլ անձրև։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 5, ցերեկը 9-ից 13 աստիճան տաքություն։